Hola. Hola. Te la mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra. perra. Y de todas las mejores, En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. un negocio, ya no me interesa, Si hasta hace poco pichaba. Tengo la pa' que si de la mesa y repite mientras contaba. <laughs> Puta pero no tarada, debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. 980K, solo en enero va, en el año son 100 más. Llueve money, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Él me llama, dice quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Para usted que ya no. Hola, hola, te la mi Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar como No conocer ninguna pibita como yo. Hola, hola. Te a mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra, perra. Y de todo lo mejor. En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo haga como yo. Que tenga lo que yo. Me vive tirando, pero está intentando hacerlo como yo. Eh, largué tanta data que todas tus gatas me odiaban y me rinden culto. Ella se pone sata si le hablo de plata y convierte en lago el insulto. Me miran como si estuviera loca y que a callarle la boca ya me acostumbré. Actuando como si supiera menos es lo que sé. Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo descarté, no era para tanto. Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto. ¿Qué llamó quién, no sé quién es, me quiero olvidar, pero ahora me pegué. Y ahora está su beba, me aman del barrio, la jefa la que está sonando. Hola, hola. Te mi contacto Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con Perra. Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo.